abwab anayesukumwa katika milango bimaana anapokuja kwa mtu hataki hata lakini huyu unayemwona katika shakli yake yuko namna hii huenda mtu akawa namna hiyo katika macho ya watu wakamwona ni maskini hana chochote lau aqsama ala Allah lau kama atamwapia Allah amwambie wallahi ya rabbi utafanya jambo kadha wa kadha la abarahu Allah atamtimizia kiapo chake bimaana lau kama atasema wallahi ya rabbi utaiteremsha mvua hapo hapo itateremsha mvua Allah subhanahu wa ta'ala atamtimizia kiapo chake kwa namna alivyoona cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال الشيخ حفظه الله قد يتهاون بعض الناس في هذا الباب بعض ya watu huenda wakafanya uzembe na kudharau katika jambo hili fayaskharu min akharin lirathathati hayatihi ukamwona amfanyia maskhara na istihza mwenzake kwa sababu hali yake yaonyesha kama amevaa nguo za kuchakaa chakaa chafu chafu na tukisema hivi hatumaanishi uende ukatafute nguo chafu uvae a a nitaka nieleweke hapa sije wengine akaona ukitaka kuwa walii basi tafuta nguo chafu uvae kama wanavyofikiria masufi ah. sema hii hadithi yenyewe yasema rubba ash'ath aghbar maana yake niwache nywele timtimu hivi nsichane kisha nitafute vumbi njimwagie kichwani ah, ah. hii ni hali yake ndivyo alivyo yule mtu yule mtu ni maskini yuko hivyo sasa wewe za kumdharau mtu kwa hali yake anayokuwa duni ya kidunia ndio maana yake weza kumwona mtu katika upande wa dunia ana hali duni tu ambayo mtu umdharau na ndivyo ilivyo dunia hii dunia kitu cha ajabu sana dunia anyanyuliwe yule ambaye hastahili kunyanyuliwa na akae kwa chini na kudogoshwa yule ambaye astahili kunyanyuliwa kinyume tu hakadha dunia sasa waweza kumwona leo mwimbaji aimba nyimbo za kifisiki lakini ulimwengu mzima ajulikana na akienda mahali watu wakamshangilia wewe we, fujo yuaja nani mughanni mwimbaji fasiq fajir na akaja kwa mfano kijana kama mfano mzuri tunao mwaka jana ilitokea kuna kijana mmoja mtoto mdogo mtoto wa yule muadhin wa pale Masjid al-Azhar al-Akh Musa jazakallahu khairan mtoto wake alikwenda kwenye musabaka wa Qur'an Madina kule aka akatokea wa, wa, wa pili watatu sikumbuki kitu kama hicho wale wanaoto kushuhudika na akaenda kwenye yale mashindano nafikiri ya Mazamir Ali Daud kitu kama hicho mpaka wale حكام مما يونا يكليب ودي حكام ودي أموني حكام عالمي مجواموني مكوب ودي حكام أسمى كأنك من تلاميذ عثمان بن عفان إذي ذي أمبي كجانا تكوكوك وين كما منفونزي وعثمان بن عفان رضي الله عنه نمنا نبو يسوع كجانا اللهم بارك له وزده علما صوم قرآن بزور سامي lakini angalia huku kwetu aweza kuja mtu hana maana akapokelewa tena kwenye maparo bana kwenye airport na kelele hey, hey, angia hey, fujo aje kijana amesoma Qur'an amenyanyua vichwa vya wakenya waislamu na kule ku, kuwakilisha nchi yake sisemi watu wote ah lakini wengi wetu hata habari hatuna hata pengine apishane na yule mtoto hata hamjui na akaambia huyu mtoto mashallah ameingia katika musabaka Qur'an akafanya vizuri wala hata hilo si muhimu kwake nini Qur'an ile sasa hivi ndio ilivyo dunia hivi ndivyo ilivyo dunia wale watu wa maana wakaonekana si chochote na wale watu ambao si chochote wakaonekana ndio wana maana kweli kweli dunia iko hivyo kuweza kumwona mtu wewe shakli yake huyo mtu ah nani ambaye amshughulikia mtu kama huyu lakini akaingia mtu na senti zake inshallah fajir fasiq muovu lakini si anacho katika dunia Allahu akbar kitazungumzwa na Kiingereza I would like to recognize the presence of sijui nani nani atatajwa jina pale eh tunataka tutangaze hapa kuwa tumefarajika sana kwa kuja bwana fulani atatajwa pale na jina lake na atasifiwa na nini <laughs> aje mwingine maskini swala hakosi kwa jamaa afunga somo za sunna ajabu afanye ibada kweli kweli akaingia ambaye hebu kaa pale kaa ka, kule nyuma bwana ni bwana kama si chochote tu sasa wewe usikereke sana na hii dunia kwa kereka a a ndivyo ilivyo kwa sababu wenyewe itwa nini dunia dania si chochote kwa akhira kwaweza kumwona mtu akamfanyia istihzaa na maskhara kwa sababu ya hali ya nguo zake alizozivaa hana uwezo nguo zake chakaa chakaa au ta'ati kalamihi au mwingine akamfanyia maskhara mwenzake kwa sababu ya ta'ta ta'ta ni mtu kuwa na kigugumizi lakini hiki kigugumizi hiki ni kile mtu yatamkataa ta, ta, ta, ta, ta, ta nyingi warabu ta, ta, ta asa kuna wengine yafanya maskhara kamfanyia istihza kwa mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa au damamatin fi ba'dhi sifatihi au ukimwangalia katika sifa zake vile ana qubh ubovu fulani kwa mfano katika pua yake katika macho yake katika sura yake au katika urefu wake pengine ni mfupi yule mtu mfupi hivi au mrefu sana alhasil yani jambo ambalo watu waliona kama lina sura ambayo ni mbaya kwao akawa yomfanya nini maskhara au shay'in fi a'malihi au kitu katika zile kazi anazozifanya au matendo anayoyafanya wakati mwingine utamwona mtu yani labda katika mwili wake ana kasoro fulani kila wakati pengine labda afungua mdomo mfano au kila wakati afanye kitendo fulani ikawa yomfanya nini dhihaka amfanyia istihza na wengine hufanyia na istihza na mtu kwa kazi ambayo aifanya haswa kwa mfano kazi yake ni kazi fulani awe ondoka hapo wewe mwenyewe kazi yako kadha wa kadha mtajia kazi ambayo labda pengine kule anakoishi onekana duni akawa atamdharau kwa jambo hili fayatanaddaru bihi wa yaskhar atanaddur ni kule kutoa kama kichekesho hivi watu wacheki maana fanya maskhara hivi na istihza ولا يدري قد يكون هذا الذي يسخر منه من عباد الله المقربين ومن أوليائه المتقين na hajui huenda akawa huyu anayemfanyia maskhara huyu na kumchokoza na kumfanyia istihza huenda akawa ni katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake walio karibu zaidi na yeye فإن الأكرم عند الله الأتقى له جل في علاه kwa sababu aliyemtukufu zaidi mbele ya Allah ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala kila ukimcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na wewe ni mbora zaidi kuliko yule mwingine فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئاتهم ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم كسب الله سبحانه وتعالى hatizami sura za watu waweza kuwa na sura nzuri lakini ni mwovu kabisa alafu nani ambaye alikwenda akasema mimi nataka sura yangu iwe hivi iwe hivi iwe vile kila mmoja we huwezi kujivunia na jambo ambalo si wewe uliopigania kwa nani hapa alikwenda akapigania sura yake iwe vipi aka akapendelea sura yangu iwe hivi ama vile hakuna kwa hili ni jambo latoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa wewe fanya amali sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutizami wewe sura yako ushaenda kusoma wasifu wa Abu Lahab wewe Abu Lahab ukisoma wasifu wake alikuwa very handsome unajua <laughs> motoni kuna cha handsome hapa mkwajwa nar jahannam sayasla naran dhata lahab kuangaliwa hapa wewe mkureishi wewe uko hivi wewe yako ndefu mweupe hivi kwenda kwenye wekundu sijui mrefu mabega yako yako vipi moto wa jahannam si muovu wewe sura hii sura ni Allah ndiye alimpa si mtu anayechagua mimi nataka kuwa sura hii mimi nataka kuwa sura hii ni Allah subhanahu wa ta'ala anayekupa haikusaidii chochote kwa usio utamchokoza mwenzako ajili ya hilo sababu Allah hatizami sura yako hana haja na sura yako wewe wala hana haja na haia yako ati umvaa suti umvaa tai ukajiona watembea kama uko juu ya hewa kama tausi wengine utembee hata mkono hataki kuwapa watu hakuna kama yeye ajiona yeye mbora kabisa kwa namna anavyovaa akajipiga na manukato ya kisawasawa akaona wenzake haa ah, mashallah pamoja na kuwa sisemi ni haramu mtu kutia manukato mazuri kuvaa vizuri ah lakini yeye afanye hivyo kwa kuwa ajiona ni mbora zaidi awadharau na wenzake Allah hatizami hilo lakini Allah atizama nyoyo zenu na matendo yenu na wako hawa pia attaqwa hahuna ukimwambia bwana wewe afanye makosa attaqwa hahuna si mambo ya kuvaa vango fupi ama kuweka ndevu ama a a ah, ah, takwa iko hapa kwenye kifua bana mrongo sababu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi isem walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah atizama nyoyo zenu na matendo yenu uweze kusema mimi hapa mimi maana moyo wangu msafi kabisa alafu vitendo vyako ni kinyume na unavyosema utakuwa ni muongo si mkweli sababu sisi tunajua kuwa ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluhu ikiwa lile pande la nyama ambao ndo ule moyo utatengenea basi mwili mzima utatengenea bimaana vitendo vyake pia vitakuwa vizuri وأيضا قد يسخر ويتندر ببعض الناس في صفات هي فيه na wakati mwingine waweza kumwona mtu afanyia maskhara mwenzake na istihza amchokoza mwenzake kwa sifa ambazo yeye mwenyewe anazo yeye mwenyewe sifa hizo anazo wallahi tukiona watu wengi sana au mtu amchokoza mzaa mwangalie ta kichwa hicho na yeye ana kichwa kama haragwe yani lau kama ingelikuwa kuchokozana kile kichwa chake kimekiti kama tembea maharagwe vile lakini amchokoza mwenzake sasa na wewe watu pia waona angalia kichwa kile watu wakuangalia ah basi huyu pia asema si angejiangalia yeye mwanzo au mwenzake amtoe yani amchokoza mwenzake kwa kitu ambacho yeye mwenyewe anacho kile kile anachomchokoza nacho mwenzake haya pia yapo Sheikh hapa sema huenda mtu akamchokoza mwenzake kwa sifa ambayo yeye yumo ndani yake وقد نبه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وقد نبه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم أمتنا به شهيلي أكي ya mimbara وخطبة ففي الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر أمورا من خطبته mmemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akihutubu akataja mambo katika hutuba yake katika yale aliyotaja qala thumma wa'adhahum fi dhahikihim min adh-dhartati hata hapa sasa hivi lau kama mmoja hapa si kwa kukusudia akajamba akajamba tu ba ikasikika sauti utasikia watu wafanya nini wacheka mtume sallallahu alaihi wasallam hata hili pia amekataza usicheke wacheka nini kitu gani cha kuchekesha waqala salawatullahi salamu alayhi mtume salama kisha akasema lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu kwa nini mmoja wenu amcheke mwenzake kwa kitu ambacho yeye mwenyewe pia hufanya sababu yeye pia ni binadamu la kupata hilo saa ingine yaweza kuwa mwenzako anlala hasa kwenye hizi hilaq za ilmu sababu hii ilitokea baina ya masahaba alikuwa mtu katika wao ametokwa na upepo wakacheka Mtume salama akawakataza kwa nini umcheke mwenzako kwa jambo ambalo wewe mwenyewe walifanya uweza ukakaa hivi mwenzako akakoroma so angeti kwenye darasa bana amjasikia hizo eh usingine oh, darasa ikiwa ndefu mpaka jamaa koroma ubavuni basi watu wa ah, kumbe yeye akilala utafikiri generator limewashwa amcheka mwenzake huko na yeye akilala utafikiri kupamewashwa tuktuk pale poko poko poko poko poko poko yuakoroma huyo lakini amcheka mwenzake sasa wamchekea mwenzako lipi wakati we unalo hilo hilo bali zaidi au akatokwa na upepo kwa sauti basi akaanza kucheka pale angoja ah, aje yeye ashapiga maharage yake kwa mama ntilie piga maharage pale mamantilie yana mpaka mawe ndani yake wala huyo eh, akipiga kona hivi subhanallah waje kusikia sauti mpaka ukimuuliza yeye alikuwa nini akamwambia kibofu kimpasuka kule kumbe yeye yani subhanallah wewe wacheka kitu ambacho wewe wafanya we, tena pengine wewe wafanya zaidi kuliko yule mwenzako Allahu musta'an lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu kisha sema Sheikh wa hadha tanbihun ila babin sharifin adhimin fi babil adabi wal akhlaq na hii ni tanbihi tukufu adhimu katika mlango muhimu katika milango ya adabu na akhlaq an yahdhara almar'u min at-tanadduri was-sukhriyati biumurin rubbama yakunu muttasifan biha achunge mtu kutoa ile istizaa na vichekesho baina ya watu kwa jambo ambalo yeye mwenyewe asifika nalo warubama aidan yubtala baada waktin biha na hapa ndio kwenye hatari huenda na yeye pia akapata mtihani ule ule anaomcheka nao mwenzake baada ya muda ajikuta na yeye pia ana nini ana mtihani ule ule ambao yomcheka nao mwenzake وقد كان كثير من السلف على حذر شديد من ذلك خشية أن يبتلى بشيء منها na salaf walikuwa na tahadhari sana kutokana na kuwacheka wenzao asije akapata nini mtihani na yeye kama alivyopata yule asije akapata na mtihani kama ule Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa akimuona mbwa yukojoa mbwa kojoa afanya nini anyanyua mguu wake asema naogopa nimcheke yule mnyama asije Allah akanipa mimi mtihani kama ule na yule ni mbwa mnyama aogopa lau kama atamcheka huenda Allah akampa mtihani kama ule itakuja leo mtu amcheka mwenzake kwa ulema ambao Allah subhanahu wa ta'ala anamuonja nao amcheka mwenzake kwa sababu ana kitu fulani na hili lina taraif nyingi sana katika tarehe ukiona utashangaa wallahu musta'an kuna bwana mmoja na wakati wasonga lakini alieleza mwenyewe kisa alikuwa apenda hivi akikaa na wenzake atoe tu kali hivi awachekeshe kwa ah, kuna watu wapenda hivi toe kali wachekeshe wenzake kwa kufanya istizana wengine sasa siku hiyo akawa hana kali akakumbuka kuna duka la jirani ambalo yeye yuishi karibu na hapo mwenye duka ni kipofu mwenye duka kipofu lakini aweza kuwa kipofu subhanallah utafikiri waona namna anavoshika zile bidhaa jua hii ni hivi ni hivi na ukimpa senti akizishika hivi wewe ukashangaa akifanya fanya hivi akwambia unipa 20 eh shweka kama yuwaona Allah amewapa dhaka ya kuelewa mambo sana lakini yeye akawa yofanya istiza vipi asema ah nakwenda pale kwenye duka yule bwana kipofu kisha akamwiga basi yatafuta tafuta vitu hivi afanya fanya hivi mara shangusha hiki mara kisha wale jamaa wacheka asema yeye mwenyewe mke wangu alikuwa mjamzito bwana akizaa mtoto akapata mtoto wa kiume kipofu vile vile kipofu akawa amchukia sana yule mtoto wake huu ni mtihani mtihani gani mpaka sema nikisafiri nikiwaulizia watoto wangu yeye simuulizii kiasi hicho yani almuhim Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria akaishi yule mtoto mpaka na naye hamshughulikia shughuli zake maana za safari safari ana habari naye na kwa kuwa yule mtoto yuko na hii nitokea mamlaka Saudia mtoto yuko pale akapelekwa markazi ya tahfidh basi kipofu sasa peleke tahfidh akahifadhi Qur'an yote mutqina siku moja alikuwa yuko safari siku ya Jumaa yule mtoto akamwambia na baba nipeleke msikitini ah tafashike nipeleke msikitini msikitini kampeleka msikitini akikaa na yeye kule akawa yule mtoto yasoma Qur'an hajui hata kama mtoto wake anahifadhi Qur'an ah asema anahifadhi Qur'an bwana mara msikio asoma vizuri aheshimika pale mtaani naye alikuwa habari naye hana almuhim yule mtoto akabadilika kutoka kuwa yule baba hataki hata kumsikia ikawa ampenda sana akawa akumbuka ule mtihani wa yeye alikuwa nao wa kuchezea asema wallahi mimi najua huu ni mtihani Allah nipa kwa sababu ya kile nilichokifanya kwa mbele ya marafiki zangu lakini hakuishi yule mtoto katika umri huo akiwa mdogo akafariki yeye akiwa safari tena akafariki akazikwa ikawa sasa alipokuwa safari hii ya mwisho ashajua kijana wake ni hafidh na ikawa yomuulizia vipi fulani uendeleaje mamake una uzito kumwambia manake ghafla amebadilika kuwa mpenda sana ambia bwana adhamu Allah ajraka mtoto alipata maradhi akafariki wakati huo hauko yule bwana alilia sana aeleza kisa mwisho asema nikajua kuwa ni ujumbe Allah niletea kisha akauchukua mwenyewe usichokoze mtu kwa sababu ya mapungufu au kwa sababu ya mtihani Allah amempa usifanye hivyo kabisa usijaribu usijaribu kabisa mwache sema alhamdulillah alladhi afani mimma abtalahu وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا كما alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam tena usimwambie mbele yake alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka Allah bihi ah mbele yake umwambie hivi yani ajue wazi kwenye mtihani ah, ah, makosa hii wasema kwa siri wamshukuru Allah hakukupa mtihani ule وليحذر في هذا المقام من أقل القليل ولو أن تصف آخر بما هو من صفاته أو من أعماله إذا كان على وجه التقليل من شأنه أتهذاري متسانة كتك حالك مهي حتى كوشاتش سانة أو أتم أتم بصيفة إلى من كتك زل صيفة لزكوة أو كتك يلي ما تندو أنا ويفانيا إكيواني ونيني wa kumdogosha na kumdharau makosa katika hali ya kumdogosha na kumdharau makosa sana wallahu musta'an nimezungumza sana mazungumzo marefu katika kueleza kikao kitakachokuja inshallah tutaanza kusoma hadithi moja baada nyingine zilizotajwa chini ya mlango huu wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفركم واتوب اليكم بارك الله فيكم